emada lemesiko borroka, uh, eh, legia hasia da, lemesioko deputatuak mandute bosa, eta gero ganda berze biaren guluan, baina uh, eh, ozena, baina uh, gelditu da, eta berriz berdu, legia ikusi eta sandatu. Gizan batzuek ez dute nahi PMA horrik uh, izatea, nahi dute bakarrik sos duen entzat. Guk nahi dugu PMA denentzat. Emazte denentzat, eta lemxiko borroka hor da. Atzo jakin dugu, uh, goranduak berriz uh, nahi duela miltzatu, uh, eh, edo den hilabetean. Orduan, bon, berduk usi, baina ez benigara aurzen PMA legia uh, aliatzen, ez da baini aliatuko. Orduan, berdugu, gandaren urtean bezala, borroka segitu eta mobilizatu gauza